Bon dia, nostre pare, bon dia, nostre rei. Pagueu-nos la soldada que n'és a dret a llei. Bon dia, fills, bon dia, digueu-me d'on veniu. Venim de Barcelona, bon pare que ens teniu. Quin és el vostre ofici, m'hauríeu d'explicar. El nostre ofici, pare, Aquell que té un ofici de fam no es pot morir. Bon dia, nostre pare, bon dia, nostre rei, Pagueu-nos la soldada que n'és a dret a llei. Bon dia, fills, bon dia, digueu-me d'on veniu. Venim de Barcelona. practicar. El nostre ofici, pare, mireu-lo com es fa. Lireta, lirundaina, lireta, lirundi. Aquell que té